Dvyliktas skirsnis. Nieko dėta žmogus stovėjo apstulbęs, laikydamas rankoje rūkstančią cigaretę. Jis pauksojo į šunį, nesuprasdamas, kas yra. Tikriausiai taip ir nesužinojo. Jis pažvelgė į dangų, įsiklausė į sirenų kauksmą. Televizijos kameros buvo nuleisto, šuo pasišokėjo, kiekvieno jo judesio ritmas ir tikslumas buvo tikrai nuostabus. Iš jos nukio išlindo adata – Valandėliai vaizdas ekrane sustingo, tartum duodamas laiko žiūrovams, kaip reikiant įsižiūrėti į viską, į suglumusią aukos veidą, į tuščią gatvę, į plieninį žvėrį, tą didžiulę kulką, kuri artinasi prie taikinio. Nejudėkit, Montegai, ištari balsas iš dangaus. Bematant ir kamera ir šuo užgriuvo ant savo aukos. Abu pasiekė ją vienu metu ir šuo ir kamera sučiupo auką ir suspaudė kaip replėmis. Žmogus ėmė šaukti. Iššaukė, šaukė, šaukė. Vaizdas nutrūko. Tyla, tamsa. Montegas suriko ir nusisuko. Tyla. Žmonės sėdėjo aplink laužą sustingusiais nieko nesakančiais veidais, kol iš tamsaus ekrano diktoriaus balsas pranešė. Ieškojimas baigtas, Montegas negyvas, už nusikaltimą įvykdytą prieš visuomenę atkeršytą. Tamsa. Dabar mes perkeliame jūs į viešbučio liuks padangių salę. Sekantį pusvalandį matysite laidą prieš pat saulėtekį. Programoje Grendžeris išjungė televizorių. Ar jūs pastebėjot, kad žmogaus veidas niekad nebuvo rodomas centre – Net jūsų geriausias draugas negalėtų tvirtinti, kad tai tikrai jūs. Jie tik davė užuominą, o visa kita paliko žiūrovų vaizduotį, kad juos kur galas sušnipždėjo jis. Montegas nieko nepasakė, pasisukęs į televizorių, jis sėdėjo drebėdamas, įsmeigęs akis į tuščią ekraną. Grendžeris palietė jo ranką. Sveikinu, prisikėlus iš numirusių, Montegas linktelėjo. Dabar galėtumėt susipažinti su mumis, tęsė Grendžeris. Štai Fredas Klementas, buvęs Tomo Hardžio vardu katedros vedėjas, eilę metų dirbęs Kembridžo universitete, kol jis dar nebuvo tapęs atominės technikos mokykla. O štai daktaras Simonsas iš Kalifornijos universiteto, Ortego į Gaseto kūrybo žinovas – Štai profesorius Vestas, kuris savo laiku dirbdamas Kolumbijos universitete nemažai pasidarbavo etikos rytyje. Dabar tai jau pasenęs ir užmirštas mokslas. Kanauninkas Padoveris prieš 30 metų pasakęs kelis pamokslus ir dėl savo pažiūrų per vieną savaitę netekęs visų parapijiečių. Jis jau seniai klajoja su mumis. O aš esu parašęs knygą – vienos rankos pirštai teisingi santykiai tarp asmenybės ir visuomenės. Malonu jūs matyti su mumis, Montegai. Man ne vieta jūsų tarpe, pagaliau ištarė iš lėto Montegas. Visą savo gyvenimą aš elgiausi kaip kvailys. Mums tas nenaujiena. Visi mes pridarėme tokių klaidų, kitaip mūsų nebūtų čia. Kol mes veikėme pavieniui, įniršis buvo vienintelis mūsų ginklas. Aš smogiau gaisrininkui, kai jis atėjo sudeginti mano biblioteką. Nuo to laiko praėjo jau daug metų, o aš vis dar turiu slapstytis. Ar norite prisijungti prie mūsų, Montegai? Taip. Ką jūs galite mums pasiūlyti? Nieko. Galvojau, kad turiu dalį ekleziasto, o gal kai ką iš apreiškimų, bet dabar pasirodo, nie to neturiu. Ekleziastas – neblogas dalykas – Kur jūs jį laikyt? Čia, Montegas parodė ranką į kaktą. Aha, Grendžeris nusišypsojo ir linktelėjo. O ką, argi čia kas blogo? Paklausė Montegas. Anaip tol, tai labai gerai, puiku, Grendžeris pasisuko į kanauninką. Ar pas mus yra ekleziastas? Vienas, žmogus vardu Haris, iš Jankstaumo. Montegai, Grendžeris tvirtai suspaudė Montego petį. Būkite atsargus, saugokite savo sveikatą. Jei kas nors atsitiks Hariui, jūs būsite ekleziastas. Matote, kokiu svarbiu žmogumi jūs tapote paskutinę minutę. Bet aš viską užmiršau. Ne, niekas negali visai užsimiršti. Mes žinome būdą, kaip atgaivinti jūsų atmintį. Aš jau stengiaus prisiminti. Nesistenkit. Savaime prisiminsit, kaip prireiks. Mūsų atmintis panašiai kino juosta. O mes visą gyvenimą mokomės, kaip pašalinti joje įamžintus vaizdus. Simonsas dirbo 20 metų, kol pagaliau išrado metodą, kuris padeda prisiminti viską, ką buvai kadaise skaitęs. Ar jūs, Montegai, norėtumėt kada nors perskaityti Platono Respubliką? O taip, žinoma. Tai štai aš Platono Respublika, o Marką Aurelijų norėtumėt paskaityti. Misteris Simonsas, Markas Aurelijus. Sveiki, pasakė misteris Simonsas. Labas, atsakė Montegas. Leiskite supažindinti jūs su Jonathanu Swiftu, aštrios politinės satyros Guliverio kelionės autoriumi. O šit Čarlzas Darvinas, štai Schopenhaueris, o čia štai Einšteinas, greta manęs misteris Albertas Švaiceris, nuostabiai švelnus filosofas. Štai mes visi jūsų paslaugoms, Montegai. Aristofanas ir Mahatma Gandis, Gautama Buda ir Konfucijus, Tomas Lav Pikokas, Tomas Jeffersonas ir misteris Lincolnas, mes taip pat ir Motiejus, Markas, Lukas ir Jonas. Jie negarsiai nusijuokė. Negali būti, tarė Montegas. Taip, taip, atsakė šipsodamasis Grendžeris. Mes irgi deginame knygas. Perskaitome knygą, o paskui sudeginam, kad niekas jos nerastų. Mikrofilmai nepateisino savęs. Mes nuolat keliaujame, todėl neslėpėme filmų, užkasdami kur nors į žemę, nes paskui reikėtų grįžti pasiimti. Be to tai rizikinga. Geriau viską laikyti savo galvoje – kur niekas nieko nepamatys ir nieko neįtars. Visi mes esame istorijos, literatūros, tarptautinės teisės nuotrupos ir ištraukos. Baironas, Tomas Peinas, Makiavelis, Kristus, viskas yra mūsų galvose. Bet jau vėlu, bet to prasidėjo karas. Mes čia, o miestas ten toli, apsisiautę savo margas palvių šydų. Apie ką jūs galvojate, Montegai? Galvoju, Kokios beprasmiškos buvo mano pastangos kovoti savo jėgomis, tas knygų kaišiojimas į gaisrininkų namus ir alarmo signalai. Jūs darėte tai, ką turėjote padaryti. Jeigu tai būtų vykdoma viso šalies mastu, rezultatai būtų buvę puikus. Bet mūsų kovos būdas paprastesnis ir, kaip mums atrodo, geresnis. Vienintelis mūsų tikslas – įsaugoti žinias, kurių gali prireikti. Įsaugoti taip, kad jos liktų nepaliestos ir nenukentėjusios. Kol kas mes nieko nenorime kurstyti ir pykdyti, nes jeigu mūsų naikins, žus taip pat ir žinios ir galimas daiktas visam laikui. Mes tam tikrų požiūrių pavyzdingiausi piliečiai, klaidžiojame savo prie senų bėgių, naktis praleidžiame kalnuose ir miesto gyventojai paliko mus ramybėje. Retkačiais mūsų stabdo ir apieško – bet niekuomet neranda nieko įtartino. Mūsų organizacija labai lanksti, neapčiuopiama, įsisklaidžiusi po visą šalį. Kai kurie iš mūsų padarė veido ir pirštų plastinės operacijas. Šiuo metu mums baisiai sunku. Mes laukiam, kad kuo greičiau prasidėtų ir pasibaigtų karas. Tas nemalonu, bet nuo mūsų nepriklauso. Ne mes valdome šalį, mes tik nežymi mažuma, balsas šaukiantis tyruose. Kai pasibaigs karas, gal mes galėsim atnešti pasauliui kokią nors naudą. Ir jūs tikrai manote, kad jūsų kas klausys? Jei neklausys, teks vėl laukti. Mes perduosime knygas iš lūpų į lūpą savo vaikams, o mūsų vaikai savo ruoštų perduos kitiems. Žinoma, daug ko teks nustoti, bet negi žmonės priversi klausyti. Ateis laikas, kai jie patys susipras, susimastys, kodėl taip išėjo, kodėl pasaulis susprogo po jų kojomis. Negi gali taip amžinai tęstis. O kiek jūsų yra? Šiandien tūkstančiai mūsiškių bastosi keliais, prie apleistų geležinkelių, iš pažiūros mes valkatus, bet mūsų galvose ištisos bibliotekos. Iš pradžių viskas vyko savaime. Kiekvienas turėjo kokią nors knygą, kurią jis norėjo atsiminti. Bet nuolat klajodami per šiuos 20 metų, mes susitikdavome vieni su kitais ir susibūrėme į tam tikrą organizaciją sudarę savo darbo planą. Pats svarbiausias dalykas, kurį mes turėjom įsikalti į galvą, tai tas, kad mes esame menkystos, kad neturime būti pedantai ir neturime jaustis esą pranašesni negu kiti žmonės. Mes niekas kita kaip knygų aplankai, kurie apsaugojas nuo dulkių ir daugiau niekas. Kai kas iš mūsų gyvena nedideliuose miesteliuose. Toro knygos Voldenas pirmas skyrius gyvena Green Riveryje, antras skyrius Willow Farme, Meino valstijoje. Marylando valstijoje yra miestelis, kuriame gyvena tik 27 žmonės. Tai vargu ar kas jį bombarduos. O tame miestelėje saugomas pilnas Beltrano Raselo apibraižų rinkinys. Ta miestelį, kaip knygą, galima paimti į rankas ir pasklaidyti puslapių, žiūrint, kiek tenka vienam žmogui. O kai karas pasibaigs vieną gražią dieną, knygas vėl galima bus parašyti. Vieną po kito sušauksime visus žmonės ir jie pasakys atmintinai viską, ką žino. Ir mes visą tai atspausdinsime popieriuje. O jeigu vėl ustos tamsos gadynį, mums teks viską pradėti iš naujo. Bet žmogus pasižymi nuostabę savybę – Jis niekad nenusimena ir nesipiktina, jei viską tenka pradėti iš naujo, kadangi jis labai gerai žino, kad tas svarbu ir kad dėl to verta padirbėti. O ką mes dabar darysime? paklausė Montegas. Lauksime, atsakė Grendžeris, ir dėl visa ko pasitrauksime toliau prie žemupio. Jis pradėjo berti ant laužo dulkančias žemės. Kiti šoko padėti jam padėjo ir Montegas – Miško tankumynė žmonės darbavosi bendromis jėgomis gesindami laužą. Bliškiai šviečiant žvaigždėms, jie stovėjo paupy. Montegas pažvelgė šviečiantį savo laikrodžio ciferblatą. Penkta valanda. Penkta valanda ryto. Praėjo tik viena valanda, o atrodė, kad ištisi metai. Už tolimo upės kranto jau brėško. Kodėl jūs pasitikite manimi? paklausė Montegas. Žmogus pajudėjo tamsoje. Užtenka pažvelgti į jūs. Jūs jau seniai nežiūrėjote į veidrodį, bet to miestas niekad nesirūpina mumis ir nesiims tokių atkaklių priemonių gaudyti mus. Keletas keistuolių, kurių galvos prikimštos poezijos, nėra pavojingi. Ir jiems tas yra žinoma, ir mums tas žinoma visiems. Kol dar plačios gyventojų masės nesibasto, cituodamos laisvės hartiją ir konstituciją, nėra ko jaudintis. Užtenka to, kad gaisrininkai laiks nuo laiko prižiūri tvarką. Ne, miestiečiai neįkyri mums, o jūs, kaip reikiant, sudorojo. Jėjo paupių į pietus, Montegas tengėsi įsižiūrėti į žmonių veidus, į senus raukšlių išvagotus, išvargusius veidus, kuriuos jis buvo matęs laužo šviesoje jis ieškojo juose linksmos išraiškos, ryštingumo, džiūgavimo dėl ateities, bet nieko panašaus negalėjo įžiūrėti. Galbūt jis tikėjosi, kad nuo tų žinių, kurios buvo juose susikaupusios jų veidai, degs ir spindės kaip šviečiantis žibintas, kleidžiantis aplink save šviesą. Ten prie laužo jie žiūrėjo nuo ugnies atošvaistys, o dabar jie niekuo nesiskyrė nuo kitų žmonių – kurie daug bastėsi, daug metų paukojo ieškojimams, kurie matė, kaip žūsta vertybės. Ir štai dabar jamžiaus pabaigą susibūrė visi draugien, kad pamatytų, kaip nusileis uždanga ir užges šviesos. Jie anaip tol nebuvo įsitikinę, kad nuo to, ką jie saugo savo atmintyje, ateities aušra nušvis tyresnė ugnimi. Jie niekuo nebuvo įsitikinę, įskyrus vieną dalyką – Jie matė prieš save išrikiuotas knygas, dar nesupjaustytas lapais, laukiančias skaitytojų, kurie kada nors ateis ir sklaidys jas, vieni švariais, kiti purvinais pirštais. Eidamas Montegas nuolat žvilgčiojo į savo bendra keleivių veidus. Nespręskite apie knygą iš viršelio, kažkas pasakė. Visi tyliai nusijuokė ir nuėjo paupiu tolyn. Nuo miesto pusės riaumodami skrido reaktyviniai lėktuvai, nespėjo žmonės pažvelgti į dangų, o jų nebebuvo. Montegas atsigręžė sužiūro į miestą, stūksantį toli prie upės. Dabar ten švietė tik blanki pašvaisti. Ten liko mano žmona. Užjaučiu jūs. Miestuose bus riesta artimiausių laikų, tarė Grendžeris. Keista, bet aš visai jos nepasilgau. Keista, bet aš beveik nieko nejaučiu pasakė Montegas. Prieš valandėlę pagalvojau, kad jeigu ji numirs, ir tai aš nenuliūsiu. Tas bloga. Tikriausiai su manim kažkas negerai. Paklausykit, tarė Grendžeris, imdamas jį už parankės. Jis dabar ėjo šalia Montego, padėdamas jam skinti kelią tartankius krūmus. Kai aš buvau dar berniukas, mirė mano senelis. Jis buvo skulptorius. Tai buvo labai malonus žmogus – visa širdimi mylėję žmonės. Jis padėjo apvalyti mūsų miestą nuo lindinių, mums vaikams jis dirbinėjo žaisliukus, per savo gyvenimą tikriausiai sukūrė milijoną įvairių daiktų. Jo rankos niekomet nebūdavo be darbo. Ir kai jis mirė, aš taiga supratau, kad lieju ašaras visai ne dėl jo, o dėl visų tų daiktų, kuriuos jis buvo padaręs. Aš verkiau nesupratau, kad jis daugiau nieko nepadarys nebedrožinė žaisliukų iš medžio, nepadės mums auginti balandžius ir karvelius kieme, nebegriež smuiku ir nepasakos juokingų istorijų, niekas nemokėjo taip groti ir pasakoti kaip jis. Jis buvo dalis mūsų pačių, ir kai jis mirė, visi darbai ir pramogos sustojo, nes niekas negalėjo to padaryti taip kaip jis. Jis buvo ypatingas, labai reikalingas žmogus – Aš taip ir neapsipratau su ta mintimi, kad jis mirė. Net ir dabar dažnai galvoju, kiek nuostabių raižinių būtų išvydęs pasaulis, jeigu jis nebūtų miręs. Kiek istorijų liko neišpasakota, kiek balandžių parliekusių namo nebejautė švelnaus jo rankų palytėjimo. Jis tengėsi suteikti pasauliui naują formą, jis praturtino pasaulį savo darbais. Ta naktį, kai jis mirė, pasaulis neteko dešimties milijonų puikių poelgių. Montegas ėjo tylėdamas. Mylę, mylę, sušnipždėjo jis, mylę. Ką? Žmona mano žmona, mylė, vargšė mylė, nieko negaliu prisiminti. Galvoju apie jos rankas, bet negaliu įsivaizduoti, kad jos ką nors veiktų. Arba jos karo nusvirusios priešonų, arba guli ant kelių, arba laiko cigaretę, bet tai ir viskas, ką jos sugeba padaryti. Montegas atsisukęs pažvelgė atgal. Ką tu davėjai miestui, Montegai? Pelenus. Ką žmonės duodavo vieni kitiems? Nieko. Grendžeris stovėjo šalia Montego ir žiūrėjo miesto pusin. Mano senelis sakydavo, kiekvienas mirdamas turi ką nors palikti. Ar tai vaiką, ar knygą, ar paveikslą, ar namą, ar išmūrytą sieną – ar porą pasiūtų batų, ar užveistą sodą, ką nors, prie ko buvo pridėjęs rankas, kur po mirties ras prieglopsti jo sielą. O kai žmonės žiūrės į tą medį ar gėlę, kuriuos tu pasodinai, jie matys juose tave. Mano senelis sakydavo, nesvarbu ką darai, svarbu, kad viskas prie ko prisilieti, taptų kitokiu negu anksčiau, kad išėjęs iš tavo rankų daiktas turėtų dalelę tavęs. Čia ir glūdi visas skirtumas tarp žmogaus, kuris tik nupjauna žolę gazone ir tikro sodininko, sakydavo senelis. Pjovėjas praeis ir jo kaip nebūta, o sodininkas gyvens ne vieną amžių. Grendžeris mostelio ranka. Kartą prieš kokius 50 metų senelis parodė man kelis filmus apie reaktyvinius sviedinius FAU 2. Ar jums kada nors teko matyti iš dviejų šimtų mylių aukščio grybo pavidalo debesį, kuris susidaro sprogus atominiai bombai? Tai niekis didžiuliams dykumos plotams, tai tas pat kaip adatos dūris. Mano senelis bent dešimt kartų peržiūrėjo filmą apie faudų, o paskui išreiškė viltį, jog ateis diena, kai miestai plačiau atver savo sienas ir įsileis žalumynus, laukus ir laukinę gamtą. Žmonės neturi užmiršti, sakydavo jis, kad jiems skirtas tik menka žemės kasnelis, kad jie gyvena apsupti gamtos, kuri lengvai gali atsiimti tai, ką davė žmogui. Ką jai reiškia nušluoti mus nuo žemės paviršiaus vienu pūstelėjimu ar užtvindyti mus jūros vandeniu? Tegul mar žmogus nepamiršta, kad jis netoks jau galingas. Mano senelis sakydavo – jei mes bent valandėliai nustosime jautę jos artumą naktį, užmiršime, kokia ji gali būti didi ir grėsminga, vieną gražią dieną ji ateis ir sunaikins mus. Suprantate? Grendžeris pasisuko į Montegą. Mano senelis mirė prieš daugelį metų, bet jeigu jūs atvoštumėte mano kaukolę, tai dievažis smegenų vingiuose, pamatytumėte gilius jo pirštų atspaudus. Aš tebe jaučiu jo poveikį. Aš jau sakiau jums, kad jis buvo skulptorius. Nekenčiu romėno vardu status quo, kartą pasakė jis man. Plačiau atmerk akis, gyvenk taip, lyg po dešimties sekundžių turėtų mirti. Stenkis pamatyti pasaulį. Jis fantastiškesnis už bet kokią svajonę, kuri pagaminta už pinigus fabrike. Neprašy garantijos, neprašy ramybės. Nėra pasaulyje tokio sutvėrimo – o jeigu yra, tai jis artimas giminė beždžioniai, tinginiui, kuri keuras dienas praleidžia kybaudama ant medžių žemyn galvą ir miega visą savo gyvenimą. Po velnių, sakydavo jis, papurtik smarkiai medį, kad tas lunkius tekštelėtų sėdynę žemyn. Žiūrėkit, sušuko Montegas, tą akimirką prasidėjo ir pasibaigė karas. Vėliau ne vienas žmogus stovėjęs aplink Montegą negalėjo pasakyti, ar jie iš viso matė ką nors. Galbūt menka ugnies blikstelėjimą tolimame danguje, vos pastebimą virpėjimą. Per tą trumpą akimirksnį ten viršuje dešimties penkių vienos mylios aukštie turbūt pralėkė reaktyviniai bombonešiai tartum sauja grūdų, kuriuos pabėrė danguje milžiniška seiko ranka – ir tuoj pat pasibaisėtinų greičių, bet draugiai ir lietai, bombos ėmė kristi ant bundančio miesto. Tiesą sakant, bombardavimas pasiekė savo tikslą ir buvo baigtas vos tik lėktuvai skriedami 5000 mylių per valandą greičiu, prisertino prie savo taikinio ir prietaisai įspėjo apie tai lakūnus. Ir žaibo greitumu tartumos telėjus dalgiui karas pasibaigė. Jis pasibaigė tą pat akimirką, kai lakūnai paspaudė bombaus vaidžių svirteles, o per tris sekančias sekundės, tik per tris sekundės, kol bombos pasiekė taikinį, priešo lėktuvai tartum nepastebimos kulkos jau apskriejo beveik visą matomą padangę. Koks laukinis žmogelis, negalėdamas jo pamatyti savo akimis, neįtikėtų tokiais dalykais – bet štai jo širdis sudaužyta. Kūnas, kaip pakirstas, krinta žemin, kraujas trykšta iš gyslų protas dar stengiasi išlaikyti paskutinius brangius atsiminimus ir nespėjęs net suprasti, kas atsitiko, miršta. Tai buvo neįtikima. Tai buvo vienu į vienas mostelėjimas. Bet Montegas matė, kaip užsimojo šis didžiulis geležinis kumštis, iškeltas virš tolimo miesto. Jis žinojo, kad tuoj pasigirs reaktyvinių lėktuvų kauksmas, kuris po to, kai jau viskas įvyko, aiškiai bylos – greuk nepalik akmens ant akmens, žūk, mirk. Vienai akimirkai Montegas sulaikė bombą ore, sulaikė savo pasipiktinusių protų ir beviltiškai iškeltomis rankomis. Bėkit, šaukė jis Faberiui, bėkit, šaukė jis Klarisai, sprūk, sprūk iš ten, šaukė jis Mildredai. Bet čia pat prisiminė, kad Klarisa mirusi, o Faberis išvykęs kažkur per gilius lėnius, lekia dabar autobusas išvežęs jį penktą valandą ryto iš vienos nusiauptos vietos į kitą. Nusiaubimas dar neįvyko, jis dar laikosi pakibęs ore, bet jis neišvengiamas, nespėjus dar autobusui nuvažiuoti plentų 50 jardų, iš jo paskirimo vietos nieko nebeliks, o išvykimo vieta iš puikios sostinės pavirs didžiuliu sašlavynu. O Mildreda bėgs pruk – Per tą dalį sekundės, kol bombos buvo pakibusios ore, per vieną jardą, per pėdą, per colį nuo viešbučio, viename kambaryje jis pamatė Mildredą. Jis matė, kaip ji, palinkusi priekin stebi, mirguliuojančias palvotas judančias sienas, nuo kurių su ja be paliovos kalbėjo giminaičiai. Jie plepėjo, čiauškėjo vadindami ją vardu, šypsojosi jai ir nieko nesakė apie bombą, kuri pakibo virš jos galvos. Štai jau pusė colio, štai jau tik ketvirtadalis colio liko tarp bombos ir viešbučio stogo, prisikišusi prie pat sienos Mildreda ją stebėjo godžiomis akimis, tartum ieškodama atsakymo, kodėl ją kankina nerimastinga nemiga. Ji nekantraudama nervingai glaudėsi prie jos, tartum trokšdama pulti iš jį knibždančių spalvų sūkurį ir nuskesti jos kaiščioje laimėje. Nukrito pirmoji bomba. Mildreda Galbūt. Bet kas apie tai sužinos? Galbūt didžiulės radio ir televizijos stotys su spalvų ir šviesos jūromis, su visomis savo kalbomis ir tuščiais plepalais, pirmos tapo nušluotos nuo žemės paviršiaus. Įsitiesęs ant žemės, Montegas pamatė, pajuto, o gal tik įsivaizdavo, kad mato ir jaučia, kaip Mildredos kambaryje sienos užgeso, iš krištolinės prizmės virto paprastų veidrodžių. Jis išgirdo, kad Mildredo šauksmą, kadangi per tą milijoninę dalį sekundės, kuri jai dar liko gyventi, ji pamatė sienose savo veidą, pasibaisėtinai tuščią veidą, vienui vieną visame kambaryje, išalkusi ir godžiai ryjantį save akimis. Ji pagaliau atpažino, kad tai jos pačios veidas ir greitai dirstelėjo į lubas ir tuo pat metu lubos kartu su visu viešbučio pastatų, užgriuvo ant jos nublokždamos ją draugę su milijonu svarų plytų, metalo, tinko ir medžio žemyn. Ant galvų kitiems žmonėms sulindusiems į savo avilius, o paskui dar ir dar žemiau iki pat rūsio, kur beprotybės pagautas sprogimas galutinai su jais susidorojo. Prisiminiau, Montegas prigludo prie žemės, prisiminiau, Čikaga, tai buvo prieš daugelį metų Čikagoje – Milė ir aš. Štai kur mudu susitikome. Dabar aš prisimenu Čikagoje, prieš daugelį metų. Stiprus sprogimas sudrebinės orą, naidėjo virš upės, parvertė žmonės nelyginant domino kauliukus, kaip viesulas nupuškavo upe, taškydamas vandenį, sukėlė dulkių debesį ir saimanavęs medžiuose nuskriejo draugė su vėju į pietus. Montegas susigūžė į kamoliuką, tvirtai užmerkė akis ir dar labiau prisispaudė prie žemės. Jis tik kartą pravėrė jas ir tuo momentu vietoj bombų pamatė į orą išliekusi miestą. Atrodė, kad bombos ir miestas susikeitė vietomis. Dar vieną neįtikimą akimirką miestas kybojo ore, naujas ir net pažįstamas, puikuodamasis aukštais rūmais, apie kuriuos ir svajot nesvajojo, kokių nebuvo pastatęs jog žmogus. Kaip margaspalvė freska mirgėdamas keistais pastatais, išaustais iš subirėjusio betono purslų, iš suaižėjusio metalo žiežirbų su durimis vietoj langų, stogais vietoj pamatų, su keistomis sienomis žirėdamas tūkstančiais spalvų kaip lavina, slenkanti atgal į kalnus, miestas persiverti ir nugarmėjo į pražutį. O po kelių sekundžių duslus sprogimas pranešė apie jo mirtį. Montegas tebegulėjo ant žemės, smulkios drėgnos cemento dulkės užbėrė jam akis. Pro sučiauptas lūpas skverbėsi į burną. Dusdamas ir verkdamas, jis vėl pagalvojo. Taip prisiminiau, prisiminiau, dar kažką prisiminiau, bet ką. Vėl kai ką iš ekleziasto ir apreiškimų. Kai ką iš šitos knygos, kai ką – Greičiau, greičiau, kol vėl nepamiršau, kol nepraėjo sukrėtimas, kol neaprimo vėjas. Ekleziastas, štai jis. Prigludęs prie drebančio žemės, jis mintyse kartojo knygos žodžius, kartojo daug daug kartų, jis viską tiksliai prisiminė be jokių pastangų, jau nebesimaišė Denhemo pasta dantims. Jo mintyse iškilo pamokslininkas, kuris stovėjo, žvelgdamas tiesiai į jį. Na štai, pasigirdo kažkieno balsas